Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në takimin e radhës. Dhe sonte jemi me ajetet e fundit të surës Al-Mulk. Këtë sure që kemi filluar me trajtu më herët dhe kemi thënë se është një sure e cila Është nga suret më afër të shkurtrave. Janë suret e fundit të Kur'anit të xhuzit 29. Dhe kjo sure, edhe pse i ka 30 ajete, domethënë veten e saj përmban me të vërtetë shumë porosi, shumë mësime, shumë udhëzime edhe na i tregon rregullat që Zoti xhelle ala i ka vendosur në tokën ku ne jetojmë. Allahu tebareke ue teala në këtë sure, sikurse kemi përmendur, shpeshherë ka përmendur argumente të cilat janë të mjaftueshme që njeriun me e kthy në rrugë të Zotit xhelle xhelaluhu, me e mësu për qëllimin e krijimit, për rolin e tij, dhe me e mbrojt nga gjitha forcat tjera që tentojnë me e devju dhe me e zhvendos nga rruga e duhur. Kjo sure, krahas këtyre sqarimeve, krahas udhëzimeve, diçka që e ka të veçantë dhe specifike janë pyetjet e shumta që janë bërë në këtë sure. Allahu ka bërë pyetje në këtë sure në disa raste. Patëm edhe në takimin e fundit ku Allahu xhelle ala përmendi një shembull përmes një pyetje. Domethënë ku Allahu tha e femen yamshi mukibban ala wajhihi ahda. emmen jemshi sevijjen ala siratin mustakim. Përmendi Allahu xhelle ue ala dy mënyra të udhëtimit, ngase ne të gjithë jemi udhëtar, të gjithë jemi udhëtar, të gjithë tek Allahu kena m'u kthy. Pavarësisht e bën këtë udhëtim njeriu në mënyrë vullnetare, apo e bën në mënyrë të detyrueshme. Por e vërteta është se të gjithë jemi udhëtar, Dhe të gjithë shkojmë ka një përfundim. E keni pa njerëzit të gjithë barabartë, lindin, rriten, zhvillohen, pjeken, plaken, vdesin. Dikush edhe para kësaj, por gjithë janë pjesë e këtij procesi. Domethënë gjithë kalojnë nëpër të njëjtat stacione të jetës. Dhe vdekja është vendtakimi i të gjithëve. Pra të gjithë udhëtojnë. E Allahu xhallahu thotë në këtë udhëtim, a është i njëjtë sikurse ai, i cili e ka një rrugë shumë papërshtatshme, i cili i ka humbur sinjalet e rrugës, edhe qysh ec mukibben ala uexhhihi. Domethënë me kokë t'ulur, Edhe në mënyrë zvarritëse ec. A keni pasi për shembull kur është mjegull e madhe, nuk shihet asgjë. Njeriu mundohet me lëviz kokën poshtë, nalt, me gjetë s'paku një vrim diku ku mund të depërton shikimi i tij bile s'paku diçka me pa Tash ai e ka të errësuar pamjen, e ka të errësuar rrugëtimin, dhe përtokë lëviz duke kërkuar s'paku një pikë drite që të sheh kah me ecë atë. A është ky njëjtë që ec kokulur dhe në mënyrë të zvarritur me ftyrën e tij, Allahu na ruajt, sikur që ai ec seuijjen, i drejtë. Ngase argumentet i ka të qarta, e sheh rrugën drejt, nuk ka nevojë për të lëviz djathtë as majtë, as kokën, ai e sheh tamam rrugën e tij. Domthon e ka edhe pozicionin e ecjes normal, se është i drejtë, po edhe rrugën e ka drejt. Ndërsa ky i pari edhe rrugën e ka problematike, po edhe ecjen dhe formën e tij fizike ka problematike. A janë të njëjtë? Nuk janë të njëjtë. Dhe meqë Allahu bën pytje, domethonë që përgjigjja e njerëzve kish dashtë me qenë, përgjigjja e duhur e adhurimit dhe e besimit, Allahu tash vazhdon që në ajetet vijuse, Madje kemi gjashtë ajete me një ndërprerje vetëm, që është ndërsa gjashtë janë një pas një ku Allahu thotë thuaju. Ato ishin pyetje, andaj ti tash thuaju atyne. Çka t'ju thuash atyne? Allahu xhallahu thotë Kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Thuaj, Ai Allahu është i cili ensheekum, është i cili ju krijoi, nuk ishit asgjë, realisht keni qenë në inekzistencë, fare s'keni ekzistu, asnjë gjurmë të juajen s'ka pasë, Allahu xhelle ue ala ju krijoi, edhe ensheekum, ju rriti e ju zhvilloi, Dhe përgjigjet i jep Allahu që të del në mënyrë të qartë roli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është ai që jep përgjigje. Edhe pse është pejgamberi i Allahut, jep përgjigje Allahu xhelle ue ala. Thuaj, ti je kumtues. Ti je bartës i shpalljes. Ti thuaj. Në këtë gjithkund ku ka kul, realisht është një nga argumentet e qarta se pejgamberi s.a.v.s. s'flet nga hamendja e tij, as nga mendja e tij, por i thuhet thuaj, se nuk paramendohet, dhe nuk ka askund që njeri me i thonë vetes thuju, nuk, e, nuk ka mundësi njeri me e urdhru vetveten, prandaj pejgamberi është i urdhruar nga Allahu tebareke ue teala, çka me ju thonë? Thuaju këtë realitet, rikujtoju këtë të vërtetë, se Allah është ai që ju ka krijuar. Shikoni këtë renditje në këtë ajet vëllezër, sa renditje, po thom kushtimisht e rëndomtë është, e rëndomtë n'kuptim të, të asaj se jena msu me ndëgju këtë, kështu, por sa përmbajtësore është, edhe sa kuptimplote është nëse mediton. Për shembull Allahu ju dha, Allahu ju krijoi, Allahu ju dha dëgjimin, Allahu ju dha shikimin. Në këtë çka e re, e padëgjuar, e kemi dëgjuar ne edhe ma herët. Çka ka të re këtu? Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle ue ala përmend krijimin si pikënisje. Përmend në fund Allahu xhelle ue ala falenderimin si rol dhe përmend mjetet brenda të cilat duhen përdorur për këtë qëllim. Ndaj surja Mulk shpesh herë ta rikujton qëllimin dhe rolin. Fillimin e pa atje ku Allahu tha Li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju sprovon Allahu kush është më vepërmirë. Edhe këtu ai ju ka krijuar. Ja u dha Allahu dëgjimin, shikimin, edhe jau dha Allahu zemrën. Këtu zemra nuk është kjo pjesa organike. Apo që pompon gjakun e njeriut. Jo, por është ajo pjesa që e veçon njeriun nga krijesat e tjera. Ajo, ajo pjesa përmes të cilës, të cilës njeriu kupton i percepton gjërat, i analizon, merr informata, që ajo që për këtë, Allah tha, këtë aftësi Allahu jua dha. Efide, fuad, është ajo pjesa e zemrës, e cila realisht e dallon njeriun nga të tjerët. Allahu xhelle ue ala po thotë se ju ka dhonë këto. Pse ju ka dhonë këto? Që Allahun ta falënderoni. Domethënë, të nderuar vëllezër, kur Allahu thotë ue kalilen ma teshkurun, kjo kalilen ma teshkurun, po mund të përkthehet në përkthim të lirë e ju pak falënderoni. Mirëpo, në përdorimin e zakonshëm në gjuhën arabe, kur vjen kështu formulimi, kalilen ma teshkurun, i bie që ju fare nuk falënderoni. Nuk jeni fare falënderues. Allahu përmend dëgjimin dhe shikimin, edhe arsyen dhe mendjen. Për të na treguar se treguesi i funksionimit të duhur të këtyre begative Nuk është objekti që e sheh, as tingulli që e dëgjon, e as aftësia intelektuale dhe arritja akademike që e arrin. Por treguesi tamam i duhur i shfrytëzimit të begatisë dhe i funksionimit të begatisë është falënderimi. Kije rregull në jetë, kije rregull në jetë, domethënë, çdo begati që Allahu ta ka dhonë, në qoftë se ajo begati e shton adhurimin, atëherë është funksionale. Nëse nuk e shton adhurimin, madje të pengon nga adhurimi, të huton nga adhurimi, është jo veç që nuk është funksionale, por është Kontrafunksionale, funksionon në të kundërtën e asaj për çka është dhonë ajo. Keni po për shembull, Allahu që përmend Sulejmanin a.s. i cili një ditë domethënë ka Shikuar në kuajt, në begati që Allahu ia ka dhënë, edhe është habit nga kjo derisa, hatta tewaret bil hixhab, derisa ka perëndu dielli, edhe një obligim i caktuar i ka dalë nga koha vetë, apëtëm. Edhe meqë kjo ka qenë, domethënë nuk po flas për aspektin juridik, se ka pas obligim juridikisht me fik, por në aspektin kuptimor të funksionimit të begatisë, ka thonë, meqë këto më penguan nga adhurimi i Allahut, atëherë të gjitha, gjithë ata kuaj që i ka pas, i ka therë. Gjithë i ka therë. Omeri radiallahu ta'ala anhu ka ndodh e ka pas një kopsht të mirë, një bunar të mirë dhe është habit duke punu në kopsht edhe nuk e ka dëgju ezanin që të përgjigjet në vend. I ka ik namazi me xhemat, edhe ka thonë fi sebililah është, mu kjo s'më vyen mu kurrë. Të. Dua të them që njerëzit kanë dashtë këtë kuptim me e rujt. Tash nuk domethon që nëse ti ke diçka duhet njeri me, s'po them kështu në kuptim juridik. Por të nderuar vëllezër, nuk duhet njeriu, sikurse kemi thënë disa herë, nuk duhet njeriu që raporti i tij me Allahun me qenë raport juridik. me kushtetutë. Allahu ban obligim, s'është obligim. Sahi kjo është kuptim prezis. Po raporti me Allahun duhet të jetë mbi këtë diçka ma nalt se kaq. Në aspektin e disa kuptimeve pak më të thella që janë. Për ne çka po më pengon mua nga adhurimi i Allahut azze ve xhel. Nëse e shohim për shembull që njeriu nuk po gjen kohë gjatë ditës së tij me lexu Kur'an mjaftueshëm, me dëgju ligjërata, me fal namazet nafile si duhet. Dhe në analizën e tij të përgjithshme për kohën e sheh se, për shembull, po i merr kohë shumë telefoni apo. Po i merr shumë kohë telefoni. Sa rezistojmë për me arsyetu përdorimin e tij përkundër dëmeve që po na i shkakton ato. Na rezistojmë. Po sahi, po më merr kohë, po ama a din unë në rregull, nuk po flas në kuptim thash plot juridik apo. Por në qoftë se për shembull, në baza ditore analizojmë, do të shohim se sa na vjedh, na rrëmben nga koha, në punë që minimumi që mund të themi është, s'kanë dobi. Mos themi pastaj për tjera implikime që na i shkakton të harameve e gjërave të papëlqyera e kështu me radhë. Prandaj, Allahu xhele ve ala na thotë, Vendose, vendose, njësi matëse në jetën tonë, standard për me vlerësu begatitë dhe përdorimin e begative, vendose standard falënderimin. Dhe sa herë këto begati, çfarëdo qofshin ato, nuk e shtojnë falënderimin, nuk e sjellin falënderimin, me gjitha Prandaj Allahu xhele ve ala po thotë, mjetet për ta kuptu të vërtetën jau kam dhënë. Dëgjimin jau kam dhënë. Sytë jau kam dhënë. Mendjen jau kam dhënë. Mirëpo ju me këtë nuk falënderoni. Prandaj të nderuar vëllezër njerëzit çka kanë me thonë? Leu kunna nesmeu eu na'kil. Ata thanë ma herët, sikur të kishim dëgju na, e t'i kishim pas mentë në kry qysh duhet, na s'kishim me qenë këtu. Domethonë, nuk është fjala se ata kanë qenë, domethonë, e, e, e, të shurdhër, s'kanë dëgju, jo, s'është kështu kjo, absolutisht, s'ka të bëjë kjo me këto, e, aftësi të kufizuara, jo, nuk ka të bëjë. Larg asaj, por ka të bëjë me përdorim të kufizuar, jo me aftësi të kufizuara. Nuk është problem kur njeri ka aftësi të kufizuara nga Allahu tebareke ue teala. S'është kjo problem. Ka zgjidhje, madje kjo sprovë mund t'i bëhet rrugë për xhenet, a po. S'është kjo problemi. Ama problemi kur është njeriu ka një begati dhe Allahu ia ka dhënë këtë begati për disa funksione dhe ai e kufizon përdorimin e kësaj begatie në funksione shumë, shumë, mendoj, banale, ose të them, shumë, domethonë, periferike, që s'kanë të bëjnë fare me esencën për çka i ka dhonë ato. Shumë ka n'jetë t'përditshme, të nderuar vëllezër, shembuj që mund t'i sjellim. A e dini që veç me i sjellë shembujt e dunjas, në përputhje me këtë standard, domethonë, sa vrazhdë del, madje sa qesharak del njeri, a po. Paramendeni këto begati qysh kishte me dalë, me konë një që i kupton ato. është për shembull të nderuar vëllezër. Nëse njeri e ka një kerr, kerr. Cili është funksioni kryesor i kerrit? Për çka e man kerrin? Cili është funksioni kryesor? Lëvizja po, me çu prej vendi n'vend. Qaj është roli kryesor? E ka qat rol kryesor? Tani ka dhe role tjera. Ka dhe role tjera, mund me u përdor. Mund me përdor për shembull, ë me t'nxon shiu hin brenda në të nuk të rrok shiu për shembull. Ju si të veç hin brenda, si çadër. Mund me përdor, a po, nxen njeri. Apo. Mund me përdor për shembull si objekt që fotografosh para tina. Mund me përdor, a po. S'o diçka e keqe kjo. Tash mund për shumë sene me përdor. Po a ni njeri për shembull, e përdor për fotografim, e përdor që për shembull, a din, kur bjen shi, deri të shkon n'shpi 4-5 hapa prej parkingut, bona qëllë, hi që të më... Vejt, e përdor për sene periferike, a po. Ama, kur të lëviz, prej qyteti n'qytet, kurrë, vëllezër. Apo. Don lëviz në kom lodhet, pret autobus, për shembull, apo don pret kush e bart me autostop. A kerrin te shpia e ka? S'bohet fjalë për çështje ekonomike. Jo, jo tash nuk e lidh po u shtrejtu nafta hoqë. S'po tham blej naftën 10 cent litra, a kupton. S'po flas për s'po flas për mundësi ekonomike. Por flas për logjikë të përdorimit, a kupton. Për krejt e përdor kerrin, a kupton, edhe për reklamë, apo edhe për m'u fladit, edhe për m'u rrezit, edhe për gjithçka e përdor, ama veç për m'u vozit jo, a kupton. Për këtë s'e përdor kurrë, a kupton. Qeky njeri për shambull, çka kishim me pas në qasë në tjetë, më në gjithë, për shambull, çka kishim i thonë këtij njeri. Për kerr, a kupton, që tek e fundit, edhe mos me hip kurrë n'kerr, çka ka bo, a kupton? Pak lodhet, po, a kryn punë, apet, kryn punë! Ama duket absurde, absurde kerrin, për çka është s'e përdor, a kupton? Ose, për shembull, një hap përpara, në kuptim të negativitetit përpara, a kupton? Krejt p'i merrke. Krejt i merr vesh. Krejt i merr vesh. Sa mësimin e ka marrë njeri përmes veshit, a kupton. Me atë mësim ka ndërtu, e ka zhvillu, e ka prosperu, e ka zbulu, e shumë sene me qit vesh i ka bo, me këta sy, veç Allahun s'e ka njoft, e çka i bo ti, edhe i duket mjaft, i duket mjaft, i duket arritje e madhe, se ka arrit, i themi se, Krijuesi po të thotë, ti je si qyky qeshtu, a kupton, pse çto? Qeshtu dukesh ti. Sa i, ato që ke zhvillu krejt në rregull apo? Por nëse qyky vesh nuk ka qenë në përdorim për me marrë shpalljen edhe këta sy s'kanë qenë për me lexu shpalljen apo edhe kjo zemër s'e ka kuptu që ka Zot Pastaj Allahu xhelle ue ala thot: "Kul huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun." Prap e përdor Allahu krijimin dhe pastaj një përfundim pak ma tjetër, a kupton. Ai është Allahu i cili dhara'akum fil ardi. Dhara'a është kuptim të edhe krijimit, por edhe në kuptim të shpërndarjes. Allahu xhelle ue ala ju ka shpërnda nëpër tokë, do jetojnë në jug, do në lindje, do në veri, do në perëndim. Allahu i ka shpërnda kështu njerëzit. Edhe pse jeni shpërnda nëpër anë të botës, ilayhi tuhsharun, krejt te Ai keni m'u mbledhë prapë, a kupton. Kështu te Allahu është kthimi, a kupton. Shikoni të nderuar vëllezër, domethënë, metodologjinë e Kur'anit në përdorimin e begative, Përmend begati, përmend mirësi, ta përdor qëllimin, falënderimin. Ta përmend tokën, shetitjen, lëvizjen, shfrytëzimin, përdorimin, begatitë, zgjerimin i përdor thot ama mos harro, te na keni m'u kthy apo. Andaj, të ndershëm vëllezër, çështja e kthimit tek Allahu është nga çështjet madhore, nga temat kryesore që niri don m'i pas gjithmonë para vetes. Kado që të shkon, te Allahu ka m'u kthy. Gjithmonë e ka n'mendje shpinë. Po njeri për shembull, në dunja, e ka shpinë, ka familjen. Ai mund me shku në qosht dunjas atje dikun, larg me shku, larg shumë, apo. Ama ai fizikisht atje kryen punë, lidhjet e tij emocionale, kujtimet, mendt ku i ka? Ai kah t'shkon i ka me te shpia vet atje. Se qaty ka m'u kthy, apo. Ndërsa shpia jonë ku është xheneti Allahut azze ve xhel. Na n'xhenet jena konë. Ka dalë Ademi alejhi selam, e dimë si ka dalë e për çka ka dalë. Por, na qaty kena m'u kthy. Nëse s'kthehesh te shpia, atëherë padyshim se është huqje e madhe atë. Është huqje e madhe. Të ndershëm vëllezër Allahu ka sjellë çasi argumente të qarta që është është për çudi qysh njeri s'reagon pozitivisht, është çudi. Veç domon dehja është ajo që po mundson reagimin e duhur, është çudi për me Allah. Po na për shembull njeri i cili jeton në Kosovë. Del pi Kosovës për rrogë detyrë caktume me punë atë. Ku shkon atje ku është? E harron krejt vendin e vet. S'e din se ku ka kon. A s'u ka rrnu, pa dyshim me, me, me trajtime psikiatrike, apo, që është në zdim pika jarë, a më qështë? Para në njërin dë një me në tja, dim pika jarë, jo, që është pika e në ardhë, rrasë që është e në ardhë, që është të qëllum që të, këtë, apo, Qysh me qëllove qëtu? Kadal vlla, kadal ti, u kon një aeroport, je hyp në aeroplan. Apo, ke fluturu je ardh qëtu. Qëtu herën e parë, kur je hyp, kur je hyp, po, s'di, qysh ku jem hyp. A po kupton? Që veç një sekuencë dunjas me e sjell, apo, qysh doket palidhje, qysh hajgare, po, ka njerëz kështu, sa të dush, deri në pafundësi, sa të dush. Në vet, ku e hyp ma s'pari qi erdh ti, ku e hyp, që t'u la, sefte, që është me këtë sefte, pi kah je ardh, ta këthen barkun e nonës, apo. e mirë nona pi kah u ardh, pi gjyshes, po, e me rend që t'i merr, ata pi kah erdhën, e tani kur t'i hup barabari komplet, edhe i hup komplet orientimi se qysh, qysh, qysh, me dalë dikun, tani janë isë me numruë te hajvanati, Se përfundojnë njerëzit, kur s'ka mas njerit të parë, çka, është tani, një majmun. E mas këtij majmunit është një, një, Allah e di çka është, një zebër. Tani mas zebrës, qështu era, era, era, era, qështu pafundësi. Po mirë ai i pari, ai i pari i tij, ai qi u kon ai, apo, pi kah u ardh ai, apo. E këput, s'di, s'ka çare pa ardhë te s'di, apo. Edhe po shkoj, as di ku po shkoj. Paramendo, na e dim, pi kah kena ardhë, e pse kena ardhë, e ku po shkojmë, e dim. E po, dhe Allahu xhelle thotë, kul huve ledhi dhere'ekum, ju ka shpërnda nëpër tokë, fakti që ju ka shpërnda, mos e hupni udhën, Një shpi e keni m'u kthy atje, ju kam shpërnda për arsye të caktuara, secilin n'vend vetë, kur t'ju thirri, m'u mledhë, krejt m'u mledhë me shku n'shpi. Apo, me shku në xhenet, qatje e keni shpinë ju, unë ju kom shpërnda për arsye t'caktume, si t'ju thirri mledhnu tuhsherun, hashër, mledhnu dhe shkojmë te shpija. Allahu i ka shpërnda, si i ka shpërnda, ju ka hup udha, ec e kthehu tash, as di pse jam qatje, për shembull, as nuk di pse jam qëtu, Prandaj vllezër, surja mulk, për me njeriut t'ia rikthen vëmendjen identitetin e ti, kush është ai realisht, Allah, kush je ti, ku je nis, ku ki me përfundu, a e din, po saktësisht e din, po ta ka dhënë pejgamberi s.a.s. Tash a është e lehtë, shpinë në Kinë. Atje apo. Nashta shtirë për ta gjonë, apo. Hala hala, ama e gjon, apo. Krejt çka nuk është veç adresa. E sakt, apo. A boll, shpinë e ki n'Kinë, në kamë po ty vendi ku është. Endu, hup njeri, apo. Paramendo në ahiret që është sa qiejt e toka, apo. Allahu thotë ti je për xhenet. Po din sa është i madh apo? Apo a është me çka e gjon shpinë n'xhenet? Këta s'e ki me veti. Apo. Me çka e gjon? Me qita, se ti e din ku je nis. Andej Allahu xhallahu thotë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njeriu më mirë udhëzohet, shikoni. Dikush prej juve është njeriu më mirë udhëzohet për vendin e tij në xhenet se për shpinën e tij në dunja. Ma lehtë e gjon shpinë vendbanimin në xhenet se në dunja. Pse? Paj prej këtu e ka ditë ku po shkon apo. Prej këtu. Ka me disa detalet e lokacionit caktu me derexhe, ia cakton Allahu xhel-le ve ala, ama e ka ditë ku po shkon apo. Ama njeri i cili nuk e din prej ka ka ardh, ku po shkon është e lashtë, dhe, dhe, dhe, dhe, Dhe kur Allahu xhel-le ve ala i përmend këto argumente, edhe me këto ndëgjon reagimin. Wa yaquluna meta hadha alwa'd in kuntum sadiqin. Thojnë ti po thush ka me ardh me na mbledh, kena me shku kur që jam. Hajt. Shikoni këtë reagim nënçmues, poshtrues, arrogant ndaj këto argumente apo. Meta hadha alwa'd. Kur është kjo që po thush ti? Kur është ajo? Allahu xhel-le ve ala me këto reagime, me këto reagime banale, me këto reagime, domethënë injorante, nuk mirret në Kuran. Nuk mirret. Dhe gjene, nuk duhet me u marrë me këtë reagim, se është taman i parëndësishëm, Allah na rujtë, meta hadha alwa'd, kur është kjo? Se kanë vet ata në kalendarë, a ka vakt se i kena do punë t'mira me i bo, jo ata, kanë bo për nënçmim, apë, kur është e apë, në në zbot, kur e që po thush ti e apë, Allahu xhel-le ve ala thotë, kul, Innamal ilmu inda Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Dituria për këtë çështje është tek Allahu. Roli jem është veç me ua kumtu ju vapa. Unë kam ardh me ju thon keni kujdes. Unë kam ardh me ju thon ruajuni. Unë kam ardh t'ju them që është një rrugë, është një qëllim, është një udhëtim, janë do begati, i ki do pajisje që duhesh me i përdor këtu, qikjo puna jem? Kur është? Innamal ilmu inda Allah, dija është tek Allahu xhel-le xhelaluhu. Për t'treguar se pejgamberi s.a.s. nuk flet nga vetja sikurse ceka, ama edhe kur thush, a ke pa Te njerëzit, njeri u sërë që me konë, ndoshta, arrogant, inatçor, po çkado qoftë. Megjithatë me i thonë, Allahu të pjalo për atë këtë punë. Allahu marrtë hak. E lëviz prej këtu. E lëviz. Edhe kjo dallon, sikurse kemi thonë, nga gjitha kërcnimet e tjera. Nga gjitha kërcnimet e tjera. Për shembull, për shembull. Me pas një mospajtim t'caktum, zullum s'bon me i bo kërkujt hiç, larga saj. Padrejtësi nuk bon me i bo kërkujt. Po po them në pretendim t'caktum një adhurues i lopës që i rrin n'bisht lopës apo. Po. edhe pret naj prodhim të lopës nga bishti atje apo me u fërku me të. Muhabet me ty thot t'vraftë lopa. Apo. A tutesh allahile. Tutesh me t'kap me brina e me t'çu përpara, si fizikisht, apëtër. Se kështu të hedh përsypri ke punë. Qorr, Allah. Qorr, pse e mërës më të pahit? A një kadalë, e që pa, kadalë. Po, Ai zot është qorr, po Allah e mos. Me thonë për shembull, a tutesh shumë. Ai me thonë të vraftë lopa, e ti me thonë, ti zbo, s'po them që veç për kuptim ndikimit, apo. Me thonë, e ty zoti i lopës, po të. Cilën e godet ma shumë, apo. A po kuptoni? Prandaj, këta thojnë kështu, apëton. E Allahu e din në brendinë e tyne çka ka. A e dinë ata, kanë m'u kthy, a s'kanë m'u kthy. Këta, përmrena e din çdokush. Andaj, Allahu nuk mirret me këto pretendime. E këtu tha eshte thoju, kul inne me l'ilmu inde Allah, dija është tek Allahu për këtë çështje. E dini tash shumë mirë çka i bjen kjo puna pëtër. E dini shumë mirë çka i bjen kjo puna pëtër. Paramendo, e nderun, do thotë, çfarë përshkrimi nëse njeri veç pak tenton me e jetu këtë gjendje, tenton me e përjetu këtë gjendje. Në një për shembull, ndonjë musliman, është i kthym ka që është të drejtëm. Edhe provokon e provokon dhe tash masi e thirri ata kur vjen ai ti e din mas tij. Kan e thirr, po thirra. Apo, apo. E ai mos mos shpinë ti. Apo e nin çfarë po thirra. A ky e di se më ia thirr ato zbot mirë apo. Por në mungesë të atij bëhet pak në farlëva. E tu e përçesh atë ai thirr e thirr. Kur është ashi? Ka ka ardhë dhe për e thirëve. Por në këtë ndryshim disponimit nga tallja në frikë, në panik, në ndryshim të gjestikulacionit, e ke pa që ndrron ftyra nga qeshja, mrolja, e ke pa. Kjo është me njerëz. Ata duke u tall, duke u tall, kur ka ardhë, meleku i vdekjes, përë. Felemma reuhu zulfeten, pasi ka ardhë me i kapë, siet vuxhuhu ledhine keferu. U tmerruan, si është, u zymtuan, u errësuan fytyrat e mohuesve. E ju thotë meleku, që kjo është që që i bëjshit egare. E kjo është e, pa në, kjo është vllezër, domethënë, një, një, një përshkrim aq i përafërt, aq i vizualizum qartas, që pa dyshim se, vallahi, kush e mediton, kush jeton me këtë, nuk ka çare pa bu ndryshime pozitive. Ngase në të gjitha kërcënimet që i janë bërë mohuesve, edhe ne mund të përfitojmë, kemi hise. S'mun thush kjo veç po ata e shohin, ata e shohin afër dënimin. Ti mun sheh po afër për shembull vdekjen. Mun sheh po afër pleqërinë, do të thotë, fjalën marr, ka thonë do ta bëj kismet e kom nijet, veç kur e po vallahi shkun vjet. U bo Ramazan, në ato në kërëve që kërëve përët, Subhanallah, nesër bajrami, apo. Zërë, ke qëka është, ke tu bon pjesë? Mos e le çështje befasisë, befas, në hum, kur u bo xhuma, kur u bo bajram, kur, bëmë të të, që është dhe vdekja vjen apo, shpejt ka ardhur. Prandaj, njeriu nuk duhet me leju mu kaplu nga befasitë të cilat nuk japin mundësi të përmirësimit e ndryshimit të gjendjes. Pregaditja e vazhdushme, kontrolli i vazhdushum, kujdesi i vazhdushum, nuk të kap në befasi. Një nxanës i cili përsërit çdo ditë mësimet, apo? Ditë për ditë mëson. Një ditë vjen arsimtari, mshelni fletoret, kena provim a po. Ai një farë befasie për të është, s'na ka kallzu, por nuk është befasi e dëmshme. Se ai është i pregaditun, kur t'ia bëjsh provimin, ai t'ia përgjigjet. Ama ai i cili kurrë s'e prek, a po. Edhe s'mëson. Ato kurdo kshtu të zen befasia a po. Atij edhe me i thonë, mas një ore kena provim, ja qëtë e kur the, ato dhe qëtë edhe me i kallzu e zen befasia a po. Ta e s'arrin dot me u pregatit, për. Për këtë kanë thonë për shumë nga dijetarët e hershëm, si për shembull Muhammed ibn Munkedir, e Hammadi, radiallahu anu, rahimuhullah nga ulematë e mdhaj, dijetarët e mdhaj ju kanë thonë, Euzai, rahimuhullah, ka thonë për te, Me i pas thonë nesër ki me dek, nuk kishin mu befasua. Nuk kishin me pas çka me shtu mo. Çka ma shumë me ba. Paramenoje a po kur je në këtë derexhe. Nuk e di, afatet kohore për neve, me thonë, mas 10 vjete ki me dek, t'zen befasia. Ngase edhe dhjetëvjeçari ndoshta na duket afat i pamjaftushëm për të zbatu përlëngimet që apo premtimet apo apo tjerat që janë bërë ato. Andaj vëllezër, njeri duhet me jetu me realitetin, vdekja vjen befas, kiameti vjen, varri vjen, gjërat ndryshojnë, jeto për qeto ditë për të pregaditu, bonu i gatshëm, nuk i dihet përfundimit, Allahu nuk i merr leje askujt, as nuk e lajmëron askend, Kurkush nuk e din fundin, po shohim që nuk ka renditje, vdes foshnja njëvjeçare edhe njëmujore, edhe vdes plaku një, njëqind vjet, mes tyne tani ndryshime të moshave sa të dush, prandaj, s'ka kurrfarë garance, as të vendit, e as të kohës, e as të moshës, e as të gjendjes, e as të gjendjes, domethonë, Sa njeri i smut, vazhdon me smundjet e vet. E sa i shnoshi, themi rahmetullah alejh. A qishtu? Andaj kjo çështje nuk është çështje që është një tregus që gjithçka mun me kon befasi. Pra njeri nuk lejon këto befasi apo. Dhe Allahu xhelle ve ala pastaj thot Bezdisin Kurejshët e Mekës. I kanë bezdisë idhujtarët. Se njeri i cili, domethonë, dëshiron me met në konformitetin e begative të caktuara, bajegi fort ia prish rahatin me shku me bo me i thonë që a e di që ki me dekë. Përna, fort ia prish rahatin, hiç s'e ka marak këtë temë, se tani veç kjo temë, bajegi do tema tjera i halakat, tash ec e ktheje këtë pasuri, ec e jepe këta, ec e thuj këtij. Andaj thot, janë do qishtu tani, janë do veç për dek flasin, ata s'janë që veç për dek, po ky s'ka qef hiç për dek me folë, se ata flasin për tema tjera, po këtij i duket që veç për dek po flasin, dhe. E pa, për shembull, tash unë këtu hiç nuk di shumë shumë sene për juve. Për. Po, në bazë të jetë me ndëgju për një temë, thu shku e gjës, i ngrati, thë, vallahi, dje që i pine ka për më ujtë, në i kallzu për mua. Thë, vallahi si me kallzu, ja, i ke kallzu, i ke kallzu, se krejt për mua kishe fol, dhe. Në më, më ka ndodhë me ardh, me thon hoxhë, dhe si sonte pike kryu konë, Apo, se vallahi nuk di gjendjen, nuk di në sekret çka ka, nuk e di. Fjala e Allahut azze ve xhel, zbulon, demaskon atë, apo. Atij i duket veç për ta, s'o kon veç për ta, se as, as të njeh bile, as di kush je. Na flasim për krejt, apo. Andaj na flasim për dekën, edhe për jetën, për to na flasim. Ama atij i duket që veç për dekën. Dikush për shembull, dikush për shembull është bajagi zhyt në haram apo jo. Ti një dy tri herë fol për haramin, e një 25 herë për hallallin, do të thonë veç për haram flasin apo jo. Se atij qashtu, atij veç harami ia rrok veshin apo jo. Se ai ka problem. Ai ka tenash. Andaj kur është me e bezdis kjo. Kena m'u ringjall, kena me dal, me llogari. Jam e bezdis atë. Prandaj nga format e vetëmashtrimit është mbyllja e veshëve. S'po ni kurgjë ma mirë, jo, jo, ma mirë e me ni. Se edhe mos me ni, njëjtë është. Ringjallja ka me ndodh, llogari ki me dhon. Do njerëz mendojnë që sa ma larg dersit, sa ma larg do punëve, sa ma larg shetive, do ma bete, kujtojnë që i ndrron, jo, vallah. Andaj Allahu tha kul in ehlekenij Allah, ue men meije eu rahimena, nëse Allahu xhel-le ue ala na, na, na, na, na shkatërron neve, ehlekenij Allah, mu, si pejgamber, Muhammedin salallahu alejhi ue selem, edhe ata që më ndjekin mua, apo na mëshiron, çfarëdo lloj epilogu përfundimtar që na mund të kemi, fe men juxhirul kafirine min adhabin elim, e kush i, kush i nxjerr nga dënimi i dhimbshëm mohuesit e pabesimtarët, Të nderuar vëllezër, disa njerëz mendojnë se disa realitete mund të tjetërsohen me ikje ose me zhdukje. Apo? Për shembull, elhamdulilah, ka dashtë Allahu xhel-le xhelaluhu që n'mesin tonë me u rikthy shamia. Shumë është pak. Shumë është paka, në krahasim me domethënë obligimin e përkatësinë e përqindjen, shumë e pakë apo jo. Mirëpo, disa njerëzve, domethënë qato pak, ju duket shumë. Edhe mendojnë se, mosmbulesa, ka mundësi me e ndryshu realitetin e të vërtetës. Kjo është qështu apo jo. Po që po themi s'ka me shamia, po themi s'ka xhamia, po prapë kemi me dhënë llogari para Allahut për këtë punë, po. prapë kemi me dhënë para Allahut për se kemi m'u vet, po. kjo nuk e ndrron realitetin, nuk mundesh me ik, kjo nuk e tjetërson çështjen, absolutisht, Ti mundesh për shembull me ia mbyll foltoren një hoxhe. Mundesh me ia mbyll. Po kjo nuk e ndryshon fare të vërtetën, qaj jet. Absolutisht s'ndryshohet. Njerëzit mendojnë që duke e mbyll një foltore, duke e mshel një rrugë, duke i largu do, do, do simbole, ta shqena dhe, kurgjë, sa në zbot. Ka m'u shtu. Ky është problem që asun po keshëm, asun po gëzohëm, ky është problem. Asun po përparojmë. Ky është problem. Jusufi a.s. Edhe për viza është problem Jusufi a.s. Problem. E çka me i bo këtij Jusufi a.s.? Çka me i bo? Ja, absolutisht. Baba i tyne, sa ke Jusufi, e përmen ka dy-tre herë n'ditë. Kur s'ish Jusufi tani, ka 25 herë n'ditë, për. Ata deshën me e minimizu përmendjen Jusufit a.s. Çka boni? U shtu përmendja, për. U shtu. Prandaj, ti mund me pru rregull me nalë shaminë, tani shtohet, për. Po tani duhet me çelë, opet shtohen. Qysh dush bane, kanë m'u shtu opet. O vëlla, qysh dush bane, kanë m'u shtu opet. Se s'është kjo n'dorë teme. As n'dorë tonë, as t'atyne. Kjo është feja Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është udhëzimi Allahu tebareke ve teala. E mshel këtë vend, ta çan në vend tand, atje ta çel. Çka kena me bo na, Allah? Çka kena me bo na? Kur me mijëra gjatë vitit në perëndim bëhen muslimanë. Me mijëra. Mshelne kufinin mos të tjetërsohet struktura shoqërore e perëndimit. Mshelne! A ata tani prej mrena kur dolin atë, çka me i bo aty në masën apet? Që janë me mijëra, e me mijëra ato. A të nderuar vëllezër, nuk luftohet kështu e vërteta, nuk ka mundësi kështu me, me, m'u trajtu gjërat, duhet ndryshe me pas qasje. Dhe Allahu tha, po qe po e marr këtë pejgamber. Po e marr këtë pejgamber. Po i marr edhe besimtarët me të, qe, krejt po i marr opet, veç ju rrini. Po opet s'kini m'u kënaqë, po opet s'muni me kanë përjetshëm, po opet unë kom me ju marrë, po opet deka ju vjen. Prandaj kjo s'ndrron kurrë, shikam për, po. e mos, mos u bëj i verbët, mos u bëj inatçor. Bëhu racional. Bëhu bëhu i vetëdijshëm. Se kështu kështu nuk nuk nuk nuk nuk kështu s'trajtohen çështjet kështu. Jo valla, kështu s'bën ato. Ti ball tenton ata ndon me njollosë, tenton me me pengue, tenton gjëra me po, okay, mund të bësh çka dush me nëse ki një lloj një lloj mundësie. Po kjo nuk e ndryshon realitetin fare. Përkundrazi, qat realitet që tenton ti me, ta shembull Jusufi a.s. Mekë kur është mekasit tentuan me mbyll pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Po s'u bajke më në oborr, po s'u bajke, s'u bajke. Ebu Bekri veç tu u falë, veç tu u falë Ebu Bekri hiç pa folë. U falke në ballkon, u falke. Vishin rinia, gratë, fëmija me pa, qysh u falke, që falë, e adhurimi. E na që po kem qef, u bëjtë musliman, apo. Mos u fal. Po mirë, unë s'po foli edhe, unë punë të mija po kryj. Ja, jo, mos u fal. Hin mrena falëm. Po një edhe mrena falna, po këta petë kanë me fal, dhe. A po kupton, se s'është puna ku falna une. As çka thom une. Mos e lidh me mu. Se me lidh me mu, ti ishe gëzu. Me kon puna lidh me mu, dhe. Me kon islami lidh për neve. Shumë nga ta që se, s'e kanë marak ishin gëzu me të, se po s'o për neve, ama është e dikujt tjetër pos neve. Ai e ka zbrit, Allahu ka thonë huve-lledhi ersele resulehu bil huda ve dinil hak. Ai e ka dërgu, jo ne, ai e ka dërgu. Ai që e ka tokën e diellin e hanën, ai që e bën ditën, ai e ka n'dorë këtë punë. Allahi ai po m'len, unë e jo më dhënë. Qata, qata, faraoni u nervozu e ka thonë, ja Hamanu, o Haman, do shkallë, shkoj te Zoti i Musës atje se, po më bon telashe. Ka do m'u ngjit te Allahu nalt, e ka thonë se, me Musën e ka pa që s'është te Musa kjo punë. Se balë të një Musën e sa, mshele, bone po s'bon. E ça ka thonë, ibni li sarhan, një pallat madh, do shkallë nalt m'u ngjit, e mund të altë Mos u merr me tjerë ti, merru me veten tone. Hajde Allahu ata po i qon xhehnem. A të qon ty në xhenet fakti që dikush shkon xhehnem, a jo vlla. Ti për vete, ai për vete. Ti për vete, ai për vete. Fakti që dikush devijan, ose shpallet i devijuar dikush, A të bën ty të udhëzuar me automatizëm? Jo, vëllo. Ngase udhëzimi ka kriteret e veta, këqyre punën tone ti. Shiko udhëzimin ton, ti je i udhëzum, ti je ai qysh duhet. Këqyre punët e tua. Prandaj, mos u merr ti me Muhammedin alayhi salatu wassalam se edhe mos me kon ai hiç, a mos po pshton ti. Jo, vëllo. Si e lidh për ta ti? Shumë njerëz e lidhin udhëzimin e tyne me devijimin e dikujt. Sa më shumë e devijojnë dikën, më tepër nënkupton se ata janë të udhëzuar. S'ka lidhje kjo absolutisht. S'ka lidhje kjo me këtë punë, absolutisht. Edhe e kundërta. Edhe e kundërta. Sa më tepër ti udhëzohesh, s'i bjen që ai devijon. Ngase çdokush e ka çështjen e tij me Allahun e jo me ty e me mua. Për. Po. Mirëpo, mos e ndërlidh këtë çështje, nuk lidhet shtu absolutisht, nuk lidhet kjo. Prandaj, shpesh na bojna ndonjë lidhje që nuk kanë lidhje. Edhe disa punë që kanë lidhje, na menojmë që s'kanë lidhje. Pra na kena, kena nevojë shumë për me i rishiku lidhjet, a janë përnime që lidhen mes veti, apo s'lidhen mes veti. Dhe kjo të kallzon se çka lidhet e çka nuk lidhet mes veti. A kupton. Dhe pastaj Allahu xhelle thot në ajetin e parafundit, po ju muni me thon in ahlakani Allah au rahimana. Nëse Allahu na dënon për mëkatet tona, në drejtësi e bën. Po edhe në qoftë se na mëshiron, kjo është shpresa jonë te. Fese ta'lemune men hua fi dhalalin mubin Edhe keni me kuptu së shpejti se kush është i devijuari Kush ka qenë problematiku Kush ka bo telashe Kush ka bo fesat Së shpejti do të kuptohet Së shpejti Fese ta'lemun Dhe kjo është ajet vllezër vallahi për shumë shumë shumë Shumë njerëz Për gjithë njerëzit për gjithë njerëzit. Prandaj njeriu me pas edhe frikën edhe shpresën, kjo është balansi. Dhe ky ajet, domethënë, e, që e përmenëm, është i ndërlidhun me dënimin e ahiretit. Dënimin e ahiretit, që e sjell devijimi i njerëzve. Keni me kuptu drejt, apo? Kush ku e ka venin? Dhe nga befasitë e ahiretit është të nderuar vllezër, pikërisht kjo që përja e të të vëmë. Ki m'u çudit, se njeri ka m'u shpërbly që kurrë menja s'ta ka marrë apo. Ki m'u habit për pozicionet e disave në xhennet që kurrë menja s'të ka shku aty. Po edhe e kundërta. Allahu na rujt nga kjo e kundërta. M'u habit nga njerëz që kena prit kushedi ku me konë, po s'ka kan aty. Allahu na rujt. Ngase çështja është e komunikimit të robit me Zotin e tij apo. Prandaj ndreqi punët me Allahun, bënu mirë me Allahun, merru me Zotin tënd, merru me punët tua. Me udhëzimin tënd. Dhe Allahu në fund ju thot, edhe për një dënim të ahiretit, do të thotë dënim të dunjas, Allahu thot, kul araitum in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in ma'in. Thuaj, Nëse in asbaha ma'ukum, uji që është esenca e jetës, pa to s'ka jetë. In asbaha ma'ukum ghawran, ghawr është kur uji humb në thellësitë e tokës, humb. Qikjo është ghawr. Humb. Fa men yatikum bima'in ma'in? Kush jau nxjerr përjashtë prapë, domethon? Kush? Që ka Allahu po përmend dy burime të jetës, edhe të zemrës, edhe të materies. Udhëzimi që është ushqim i zemrës, është n'dorë të Allahut, edhe uji që është sebeb i jetës, të dyja janë n'dorë të Allahut tebareke ue teala. Allahu po thotë nëse Allahu s'jau jap, kush jau jap? Edhe udhëzimin, edhe ujin që e ngjall zemrën, edhe ujin që e mundson jetën, n'dorë të Allahut janë ato. Prandaj, lidhja me Allahun tebareke ve teala është porosia e kësaj sure. Njohja e Allahut si dhurues, si furnizues, si begatues, por edhe si sundues edhe që ai gjithçka është në dorën e tij. Dhe se ai do të vendos për pushtetin e tij, për tokën e tij, për krijimin e tij, ai ka me vendos. Nuk vendos askush pas Allahut. Ngase kur Allahu vendos, la muaqiba li hukmi, nuk apelohet edhe nuk rrënohet vendimi i Allahut tebareke ve teala. Ngase ai është gjykatësi suprem. Dhe ju ka sjell mjaftueshëm Allahu argumente nga dunjaja se për disa vendime që i ka sjell Allahu xhel-le ve ala po e shihni vetë që janë të pandryshueshme. Nuk ndryshojnë. Dhe për shumë ligje që Allahu ka vendosur për to si me funksionu dynjaja, njerëzit nuk tentojnë me i ndryshu. Kur e dinë që s'bohet, e çka bojnë? I përshtaten dhe i shfrytëzojnë. Qato janë ligjet e Allahut. Se s'ka mundësi, nuk ka mundësi. E pamundshme është. Prandaj ti munesh me përfitu nëse don, por me i rezistu e me reagu nuk mundesh. Ndërsa ka lënë mundësi në disa ligje të tij, po. Me t'u dok ty sikurse po munesh me e anulu vendimin në zbatim e kështu me radhë, por kjo është sprovë që Allahu e ka lon që me e dallu të mirin nga i keqi, të udhëzuarin nga i devijuari, mirëpo, edhe kjo është ngjashëm si ajo që I ka thonë Nemrudi Ibrahimit alejhi selam, Ene uhji ue umit, unë e ngjalli edhe unë japi jetë. E tani, Ibrahimi alejhi selam ka dalë në nivel tjetër, ka thonë, Zoti jem e sjell diellin nga lindja e ti sille nga përëndimi, fe buhite lledhi kefer, mbeti gojëhapur, ai që mohonte dhe përgënjeshtronte. Këto janë argumentet e Allahut tebareke ve teala për madhështinë e tij, për madhërinë e tij, që të gjitha duhet të jenë ushqim për zemrën tonë, që Allahun ta madhrojmë, t'i kthehemi Allahut, t'i përulemi Allahut, begatitë t'i shfrytëzojmë në afrim me Allahun, në falënderim ndaj Allahut tebareke ve teala dhe të heqim dorë nga arroganca si njerëz, se jemi të dobët. Të jemi, të heqim dorë nga inatet, nga kryeneçësia, mendjemadhësia, ngase jemi të vegjël, karshi kësaj madhështie, e karshi kësaj madhërie, e karshi kësaj krijimtarie, jemi shumë të vegjël. Prandaj, çdo tendencë për me e tjetërsu është humbje e vetvetes vetëm dhe shkatërrim i vetes, ndërsa Allahu xhel-le ve ala Po na thotë se ju sfidoj me çka doni, edhe me ujin, edhe me dëgjimin, edhe me shikimin, e me çka do qoftë, ku do qoftë, Allahu xhelle ue ala mund t'vendos pengesa që realisht pamundësojnë funksionimin e jetës. Prandaj të bëhemi falënderues e mirënjohës dhe adhurues ndaj Allahut të Madhnuar. Kjo është surja Mulk që trajtuam në këto takime. E tash hapim rrugë për vazhduar edhe me suren tjetër, suren Kalem e kështu me radhë. Allahu na udhëzoft, gjendjen na përmirësoft edhe na mundësoft që në dunja të jetojmë faqebardhë, nën rregullat e sunduesit, por pastaj edhe të jemi të kthyer tek shpija jonë e parë, atje ku është vendi i duhur, xheneti i Allahut azza wa jall.